بسم الله الرحمن الرحيم ماذا كانت عبارة أهل الكتاب لأربان رهبان رهبانهم وأحبارهم ماذا كانت عبادة أهل الكتاب لرهبانهم وأحبارهم ولماذا خص المؤلف الباب الأمراء والعلماء يعني آه، هم الذين يطاعون الطاعة لهم مع أن هذا أعم يعني dans le chapitre il a cité les umara et les ulama mais ça rend toute personne qui a une autorité ça peut être le père ça peut être un enseignant ça peut être le grand frère ça peut être euh, le patron ça peut être le mari pour la femme وهكذا أوسع من ذلك لكن من يطاع أكثر هؤلاء جاء النص على طاعتهم et on leur obéit مطلقا مهما قالوا نطيعهم وطيعون في طاعة الله نعم طيب قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل, وما أنزل من قبلك يريدون يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريدوا الشيطان أن يدلهم ضلالا بعيدا N'as-tu pas vu ceux qui ont prétendu avoir cru en ce qui est descendu sur toi Est-ce qu'ils sont descendus avant toi. Ils veulent juger par le tarot alors qu'il leur a été ordonné d'y croire. Et Shaitan veut les égarer d'un égarement lointain. Un égarement lointain. Yaqulu. Donc ça, ça concerne les gens qui ne jugent pas par Sharia. lors des différents غير ذلك لأن الحكم لله ومن أصلهم حكما من يوقنون ومن أصل من الله حكما لقوم يوقنون يقول في شرح الكلمات ألم ترى استفهام هنا إنكاري والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لا لم ترى n'as-tu pas vu c'est un استفهام إنكاري inkari c'est pas une question on veut une réponse mais c'est en guise de blâme pour réprimander ce qui va suivre non pas pour réprimander le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour dire n'as-tu pas vu ce qu'ils ont fait ces gens-là hein يزعمون أي يدعون دعوة وهم فيها كاذبون prétendent des choses في الغالب زعم يزعموا يأتي بهذا المعنى prétendre لكن قد يأتي بمعنى أخرى ليس على الاطلاق بما انزل اليك ومنزل من قبلك اي القران والكتاب التي قبله كيسون كريو القرآن كيسون Coran القرآن لان المؤمن يؤمن بالكتب كلها يريدون يتحكموا إلى التاغوت اي يعدلون عن كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غيرهما qui veulent délaisser le livre d'Allah et la sunna pour autre alors qu'ils prétendent y croire وقد أمروا أن يكفروا به أي قد أمروا في القرآن وما قبله من الكتب أن يكفروا بالتاغوت alors qu'il a déjà été ordonné dans le Coran dans les autres livres de croire au tarout. Donc comment vont-ils aller chercher un jugement pour le tarout alors qu'on leur a dit d'y croire Wa une shurut la ilaha illallah al-kufran bit tarout. ويريد الشيطان أن يدلهم ضلالا بعيدا أي يريد الشيطان أن تزين لهم التحاكم من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يبعدهم من الحق والشيطان لو امبلي embellit cela, le fait d'aller juger par autre que la loi d'Allah Azzawajal et la sunna du Nabi sallallahu pour les éloigner. الشرح الإجمالي ينكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على أولئك المنافقين الذين يدعون الإيمان بما أنزل على الرسول ثم هم يكذبون يكذبون أنفسهم يترافعون في نزاعاتهم إلى غير حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وذلك منافل لما دعوا من الإيمان من الدعوة من الإيمان Donc tu vois ces gens-là parmi les munafiqin qui prétendent croire en ce qui est descendu sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis se démontrent eux-mêmes qui, lors de leurs différends, vont chercher un jugement entre celui d'Allah et de son messager, dont ils prétendent croire. Alors là, des gens aujourd'hui disent je suis musulman, je crois au Coran et à la Sunna, et ils vont juger avec la démocratie, ils vont juger avec les lois du pays, ils vont juger avec je ne sais quoi. Quand on les appelle au livre d'Allah et la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, ils disent tu es un extrémiste, que tu es un, un islamiste, un radical et je ne sais quoi. وقد أمروا فيما أنزل بأن يكفروا بحكم كل ما سوى الله ورسوله لكن الشيطان لعنه الله يزين لهم العدول عن شريعة الله إلى آراء المخلوقين لكي يجرهم إلى الباطل ويبعدهم فيخذلهم وكان الشيطان الإنسان خذولا Et pourtant, il leur est ordonné de croire en cela, des jugements autres que ceux, celui d'Allah ou de son messager. Et s'il y a un message jugement qui est autre que celui d'Allah ou de son messager, mais qui est conforme, alors là, ben, il ne s'y oppose pas. Mais s'il s'y oppose, alors non. Cependant, Shaitan veut leur obéir cela pour les éloigner de la charia. Al-Fawaid. In al-kutub samawiyya munazzalatun ghayr makhluqa. Que les livres célestes qui ont été descendus ne sont pas créés. C'est la parole d'Allah. Bien que par la suite, ils ont été déformés. Comme tu le sais. ثانيا à part le Coran طبعا ثانيا تحريم التحاكم الى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم qui n'est pas permis d'aller juger par autre que la loi d'Allah son livre et la sunna du message d'Allah صلى الله عليه وسلم c'est ça le point de retour des musulmans فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضى ويسلموا تسليما ثالثا التحكم الى غير شرع الله من علامات النفاق الاعتقادي le fait de juger avec autre que la loi d'Allah c'est parmi les signes du nifaq et l'artiqadi c'est-à-dire le nifaq qui est du kufr akbar le fait de vouloir cela et de ne pas être de ne pas vouloir le, jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala rabi'an man hakama bighayri fa et celui qui juge par autre que ce qu'Allah fait descendre cela sont le Et c'est en dedans toutes les lois que l'on connaît maintenant les lois pénales données par les hommes et ça peut du coup akbar ou asghar ça dépend de l'article de la personne alors si jamais il voit que cela est permis que cela est pareil ou que cela est meilleur à la nam et s'il fait cela par passion mais c'est que c'est haram ou autre en ayant pour croyance que ce qu'il fait c'est haram et que le livre d'Allah est meilleur et à la kufr asghar خامسا أن السبب وقوع المسلمين اليوم في مشاكل والمحن que la cause justement de la tombée des musulmans aujourd'hui dans les problèmes et dans les épreuves c'est le fait qu'ils soient détournés justement de la loi d'Allah naam aujourd'hui par exemple le gouverneur de le jihad donc tu les vois se faire dominer par les koufars dans trop de choses dans trop de choses car avant les gouverneurs faisaient le djihad. ça se une fois par an et ça montrait la force de l'islam et ça faisait peur aux koufars Aujourd'hui, les koufars n'ont plus peur des gouvernants musulmans. Mais ils ont peur de l'islam toujours, ils savent que c'est là. Mais il n'y a plus en eux le rab qui y avait à l'époque, car ils savent que les musulmans aujourd'hui, d'accord, ils ont délaissé ce qui était le socle de leur force. Ça a dit, c'est le tahrim, force din an siyasa qu'il est interdit de séparer la religion de la politique. هذا رد على علمانيين les laïcs. D'accord La laïcité, ça n'existe pas en religion. C'est l'islam qui dirige toute ta vie. Que ce soit au niveau gouvernemental, au niveau familial, au niveau social, c'est tout le niveau. C'est l'islam qui dirige la, vie du musulman. Il n'y a pas « T'as l'endroit je suis comme tout le monde, T'as l'endroit je suis musulman. T'es musulman partout. T'es musulman partout. Et à chaque moment, à chaque situation, à chaque endroit, il y a des règles. tu dois te tenir مناسبة الآية للباب حيث دلت الآية ولا تكذيب من ادعى الإيمان بما أنزل الله ثم تحاكم لغيره cela montre justement le démenti de celui qui prétend à croire à la révélation puis va juger avec autre qu'elle مناسبة الآية للتوحيد حيث أنكرت الآية ولا أم على من لم يقم بلازم شهادة لا إله إلا الله هو الإيمان بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتضي العمل بشريعته Donc le verset justement est venu en guise de réprimande pour celui qui ne vient pas avec ce qui implique la shahada et qui est le fait de croire au jugement du messager sallallahu alayhi wa sallam qui implique de son euh, qui, qui, qui implique son sa mise en pratique. الدليل الثاني قوله تعالى ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين Il ne se met pas le désordre sur terre après qu'elle ait été réformée et invoquée le c'est-à-dire Allah par peur et par convoitise. Et certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Et là, ce verset-là démontre que Allah Azza d'accord, on l'adore par peur et par convoitise, et non pas simplement parce que c'est Allah. Il y a de tout, par amour pour lui et par peur de lui et par convoitise. On veut sa récompense, on a peur de son châtiment. Mais on l'aime également, plus que tout. Et celui qui dit qu'il ne adore Allah, pas par intérêt, c'est-à-dire pas par peur de son châtiment, et juste, et pas par envie de sa récompense, mais juste parce que c'est Allah, c'est un menteur. Et il n'est pas sur la voie des prophètes. Et cette adoration elle sera, elle sera, euh, elle sera euh, fausse. Sa croyance sera fausse, et la voie qui va suivre est fausse. شرح كلمات ولا تفسدوا في الارض اي لا تفسدوا الارض فسادا حسيا بتقطيع اشجارها وتخريب ديارها ولا تفسدوا فيها فسادا معنويا بنشر الكفر والمعاصي donc ne semez pas le désordre sur terre c'est-à-dire un désordre une corruption qui elle est concrète comme le fait de détruire les biens d'accord détruire les biens des gens et c'est aussi un côté abstrait comme le fait de propager le couvre et les péchés tout ça ça rentre dans la corruption sur terre si quelqu'un dit moi je suis personne je fais pas de mal je vole pas et kaza je fais pas d'acte de vandalisme et autres tu t'appelles au couvre et au péché donc tu fais du façade sur terre كذلك c'est un mufsid بعد إصلاحها أي بعد بعد ما أصلحها الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتكرير الشرائع c'est quoi la réforme de la terre c'est qu'après que Allah ait envoyé les messagers fait descendre les livres et instaurer les lois خوفا اي خوف والانزعاج من شر لا يؤمن وقوعه donc là la peur c'est la le fait de craindre d'être atteint d'un mal dont on n'est pas à l'abri et aussi la peur du châtiment de l'au-delà طمعا اي طم وتوقع حصول الامور المحبوبه là le tam c'est la convoitise le fait d'espérer de d'obtenir les choses que l'on qui nous tiennent à cœur les choses bonnes المحسنين بأي نوع من أنواع الإحسان إما بالجاه أو بالمال أو باليد donc les bienfaisances dans toute forme de bienfaisance bon. الشرح الإجمالي جاء الإسلام بإصلاح البلاد والعباد ولذا فإن الله سبحانه وتعالى نهى عن هذه الآية في هذه الآية عفوا أن يفسد الأرض وتخريبها بأي نوع من أنواع التخريب حسيا أو معنويا بعدما أصلح الله سبحانه وتعالى بإرسال الرسل وإنزال الكتب التي تشاع بالتعاليم القيمة والإرشادات السامية كما on tout à l'heure, c'est quoi l'islah Quand l'islam est venu avec la réforme et que ce verset a attendu la corruption sur terre sous toutes ses formes ثم امر عباده بالتوجه اليه وبالدعاء مصحوبا بالخوف من عقابه وتم بفضله وكرمه حتى لا يقنط الداعي من اجابه اخبار je vais comprendre là. Hatta يقنط la yaknut الداعي من الاجابه طيب, non. C'est moi qui me suis pas arrêté. Avant que justement le prédicateur ne désespère pas d'exaucer. أخبر سبحانه وتعالى أن رحمته قريب من المحسنين بأي نوع من أنواع الإحسان et Allah a informé que sa miséricorde est proche des bienfaisants et toute forme de bienfaisance الفوائد النهي عن الإفساد في الأرض على أي وجه كان qu'il a interdit de se mettre sur terre sous toutes ses formes ثانيا كل صلاح في الأرض فسببه طاعة الله ورسوله et la réforme sur terre ça n'est que la cause cela ne provient que de l'obéissance d'Allah de son messager et c'est la réforme c'est tout il n'y en a pas d'autre ثالثا الإعراض عن شرع الله السبب لجميع الشرور على واقع المسلمين وواقع المسلمين يشهد لذلك fait de se détourner des lois d'Allah Azza wa Jal cela mène tous les maux et l'actualité des musulmans ce qui leur arrive et le plus grand témoin Rabi'an, al-muslim ila Allah رابعا يسير المسلم الى raja. Khamisan, izbal sifat خامسا rahma lillah ala al-wajh yaliq bi jalali. cela montre la l'attribut de ar-rahma pour Allah Munasabat مناسبه ايه للباب حيث نهت الايه عن الافساد في الارض ومن الافساد في الارض التحكم لغير لغير الله ورسوله donc le verset est venu pour interdire la corruption sur terre et ce qui en fait partie c'est le fait de juger par autre que l'ordre d'Allah le du messager sallallahu alayhi wa sallam. مناسبة الآية للتوحيد maintenant c'est quoi le lien du verset par rapport au tawhid حيث تضمنت الآية النهي عن التحكم لغير الله ورسوله لأن ذلك مناف لشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله Donc ce verset vient pour montrer l'interdiction de juger avec autre que l'ordre d'Allah et la son de, son messager sallallahu alayhi wa sallam car cela s'oppose à la shahada. Tamaman. Naam. الدليل الثالث قوله تعالى وإذ قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم, إنهم المفسدون ولكن يشعرون Et ce leur est dit, ne semez pas les heures sur terre. Ils diront, nous sommes que des réformateurs. N'est-ce pas que ce sont les corrupteurs Cependant, ils ne s'en rendent pas compte. À propos des munafiqin. شعر الكلمات لا تفسدوا في الأرض حقيقة الإفساد ترك الاستقامة إلى ضدها والمراد هنا لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي لا لا تفسدوا في الأرض la réalité de l'ifsad c'est le fait de délaisser la droiture pour aller vers son opposé et là c'est en propageant les ma'asi, les péchés des gens qui disent qu'ils vont faire du bien et en fait ils font le mal إنما نحن مصلحون أي أنهم يريدون بنفاقهم التوفيق بين المسلمين وأهل الكتاب D'accord Parce que ces gens-là, en réalité, avec leur hypocrisie, veulent lier entre les musulmans et les gens du livre. Comme tu vois aujourd'hui, ceux qui appellent à l'union des religions, ou que les juifs sont nos frères, les nasara sont nos frères, et je ne sais quoi, ils sont tous des croyants. Kullu kadhib, wa kullu nifaq, wa kullu batil. ليسوا إخوانا لنا بل هم أعداؤنا وأعداء الله لا يشعرون se rendent pas compte أي لا يعلمون بأن الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقيقة نفاقهم se rendent pas compte c'est de quoi c'est que le, le la révélation informe du hal de ces gens-là ils pensent que ce qu'ils font passe inaperçu alors que la révélation Allah Azza wa Jalla révèle son messager attention à cela et cela et cela La sixième le Surah Tawbah, Surah Al-Fadiha, qui allait dévoiler beaucoup de sifats des munafiqins. الشرح الإجمالي يبين سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين آه، مدى إجرام المنافقين وغباوتهم وأنه إذا طلب منهم الكف عن الشر عن نوش المعاصي وأن تفرق كلمة المسلمين وتمزيق صفهم أجابوا أنهم يريدون بعملهم هذا التوفيق بين المسلمين واهل الكتاب ثم يبين في الايه الثانيه انهم هم اصل الفساد والخراب وان السبب آه، تماديهم في غي غيهم وغرورهم وعدم علمهم بان الله سينزل وحيا على النبي صلى الله عليه وسلم فيفضحهم ويكشف نفاقهم Donc là, résumé ce qu'on vient de dire à l'instant, que ces deux versets viennent pour montrer le crime que commettent les munafiqoun lorsqu'on leur dit d'arrêter de faire du mal sur terre et de diviser les musulmans et leur rend et répondent qu'ils veulent juste par cela la réforme en voulant lier, se joindre au Al-Kitab pour avoir la paix sur terre d'après. Il n'y aura pas de peut-être le ne sera pas instauré. Et ils ne se rendent pas compte qu'il y que raza gel les dévoile à travers sa révélation à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Fawaid. Al-Ma'asi sabab li fasad al-ard. Donc les péchés sont la cause de la corruption sur terre. ثانيا خطر المنافقين في ديار المسلمين le danger des munafiqin dans les terres d'islam ثالثا تحريم الأخذ بالرأي المعارض للسنة qu'il interdit de prendre un avis une opinion pour contredire la sunna رابعا تبرير ارتكاب المعاصي من صفات المنافقين que les munafiqun le fait de justifier le fait de faire des péchés sont les parmi les sifat des munafiqin quand ils font un mal ils veulent se justifier on fait ça pour telle et telle raison ce n'est pas un mal c'est derrière il y a un bien et kaza et kaza et kaza مناسبه الايتين الباب حيث نهت الايه عن الفساد في الارض ومن الفساد الفساد في الارض التحكم الى غير ما انزل الله كما ذكرنا انفا مناسبة الآيتين التوحيد ما le ينفع par التوحيد حيث تضمنت الآية والنهي عن التحاكم إلى غير ما أنزل الله ولأن ذلك مناف لشهادة أن لا إلا الله سي le مناسبه munasaba que le verset précédent je pense qu'on va prendre le quatrième dalil parce que demain il y en aura trois mais là on a fait un peu vite donc il reste du temps on peut se permettre de le prendre inchallah وعرفت تكون ثلاثة أدلة بعد هذا أظن كل الأبواب تكون في درس واحد إن شاء الله. Je pense que c'est le dernier bab en deux ders qui va se faire, si je ne me trompe pas sauf celui-là, sauf qu'il en reste un encore vite fait. Tout le reste, ça va être soit un beb par ders, soit deux beb par ders. Inch'Allah, c'est court après. يقول قول الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون Est-ce donc le jugement de la jahiliya qu'ils veulent et qui donc est de meilleur jugement que Allah pour un peuple qui croit Là c'est la, qui est la certitude bimana yu'minun شرح الكلمات والجاهلية الجاهلية كل ما ليس من الإسلام جاهلي tout ce qui n'est pas islam on appelle jahili D'accord Car c'est l'ignorance. Le savoir, c'est l'islam. Si on ne pas parti, c'est jahili. Même si ça vient encore à cette époque-là, et des nouvelles choses vont venir après, on les appelle jahiliya. Toutes. Tout ce qui n'est pas de l'islam. Il y a un sens qui est avant la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le sens de tout ce qui n'est pas l'islam. C'est le jahili. Quand il y a des choses qu'on fait maintenant que, ben, peut-être que Les prophètes ne faisait pas avant. Et tant que n'est pas l'islam, ça s'appelle jahili. Alors, ce qu'il qu lié au jahil, qui l'ignorance. في حكم الجاهليه المراد بالاستفهام هنا الانكار والتوبيخ وحكم الجاهليه هو كل حكم لا يستمد من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم يدخل في ذلك القوانين الوضعيه والمصطلحات الغرفيه التي استغنى بها بعض من يدعي الإسلام اليوم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم Donc le jugement de la Jahiliya, là, c'est tout ce qui n'est pas lié au livre à la Sunna. et ça rentre dedans toutes les nouvelles lois que l'on a dans les pays et nouvelles terminologies et les nouvelles coutumes dont se passe on se passe tout à fait ou plutôt qui sont venus avec certains de ceux qui prétendent croire en l'islam. Non, attends, c'est pas ça la traduction. C'est les choses par lesquelles ils veulent remplacer Nam. Certains veulent remplacer le, livre Sunna par ces choses-là. Ah non. Ils pas l'islam, la Sunnah par ces choses-là, d'après eux. Et on parle de gens qui prétendent que ça filie à l'islam. Yabroun et yuridun. Qu'ils veulent. ومن أحسن من الله حكما أي مراد استفهام هنا النفي والمعنى لا أحسن من حكم الله لمن آمن bihi wa amila bihi lorsque Allah dit qui donc est le meilleur jugement que Allah pour un peuple qui a la croyance en fait c'est pas une question c'est une information en fait qu'il n'y a pas de meilleur jugement celui d'Allah pour quiconque croit et œuvre الشعر الشمالي ينكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على من ترك حكم الله المشتمل على العدل والرحمة وأخذ بالآراء بآراء البشر القائمة على الجهل والجور والأهوى ثم أكد مرة ثانية أن حكمه سبحانه وتعالى أصلح من كل حكم Dans ce verset, Allah Azza wa Jal réprimande tous ceux qui ont son, jugement qui lui est bâti justement sur la justice, la miséricorde, pour aller prendre les opinions des hommes qui sont basées sur l'ignorance, l'injustice et les passions. Allah blâme ces gens-là. Et que alors après a, a confirmé que son jugement est ce qu'il y a de plus adapté et de meilleur que tous autres jugements. Et en toute époque et en tout lieu. c'est le jugement d'Allah qui est la réforme pour tout le monde. وذلك لأنه هو الخالق للبشر وأدرى بما يصلح بما يصلح خلقه وعليكم السلام وقد أثبت كثير من علماء الاجتماع أنه لا يخرج الناس اليوم من حيرتهم إلا إذا عادوا إلى تعاليم الإسلام والحق ما شاهدت به الأعداء car Allah Azza wa Jal c'est lui qui a créé les hommes donc il est plus savant de ce qui leur convient Donc il a dit que c'est leur convient, c'est ce que lui a apporté. ça, c'est une rahma pour eux. Même si eux, des fois, ils la voient pas, c'est une pour eux. S'ils appliquent cela, ils en les conséquences par la suite et les bons fruits. Du moins, en délaissant ces choses-là, c'est mieux les conséquences. En appliquant, ils en par la suite, d'accord, les, bonnes rétributions. Et beaucoup de ulama, justement, ont bien dit que les gens ne sortiront pas de ce, selon quoi ils sont comme tourments et comme euh, problème tant qu'ils n'en viendront pas à l'islam. Et même les koufars le savent cela, c'est pour ça qu'ils font tout pour détruire la religion et nous séparer de la religion. Car ils savent qu'on retourne vers notre religion, on va les dominer. Ils le savent très bien ça. الفوائد أن كل حكم لا يستمد من كتاب الله فهو جاهلي tout jugement qui ne, ne sa base n'est pas celle du Coran c'est un حكم qui est جاهلي ثانيا بطلان كل حكم لا يستمد من شرع الله que tous ces jugements là également ils sont faux ils sont faux ثانيا تحريم فصل الدين عن الدولة comme tout à l'heure qu'il est interdit de séparer la religion du gouvernement le gouverneur doit juger avec la charia. D'accord C'est ça les lois du pays. Il n'y a pas l'État d'un côté et le peuple de l'autre, la religion d'un autre. Tout va ensemble. مناسبة الآية للباب حيث دلت الآية على تحليم ترك حكم الله والأخذ بحكم غيره le verset vient pour démontrer l'interdiction de délaisser les jugements d'Allah pour prendre les jugements d'autres que lui. مناسبة الآية للتوحيد maintenant le lien du verset par rapport au tawhid حيث دلت الآية على تحريم الأخذ بغير حكم الله لأن هذا مناف لشهادة لا إله إلا الله Il faut de délaisser le jugement d'Allah sur le subut de la shahada. Naam. أفمراء أعد إن شاء أن نكمل هذا الباب بقي ثلاثة أدلة ومن فايله هنا والحمد لله رب العالمين